Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993 Նախորbanությունների մասին համարոտ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Հայաստանի արտունաբերողների եւ գործարարների միությունը կֆինանսավորի Արցախում ապրիլյան պատերազմի հետևանքով ավերված 10 տան կառուցման աշխատանքները։ Երևանում 3 տեղի ունեցել Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի բացումը։ Սանդաուշու մարզաձևի Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունն առաջին անգամ անցեկացվել Արցախում։ Պորտուգալիայի հավաքականը հրճակվել է ֆուտբոլի Եվրոպայի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 14 անգամ ինքնաձիգերից, գնդացիրներից եւ դիպկահար հրացաներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 100 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնային գծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Երեք տավուշի մարզում հակառակորդի արձակած կրակոցից 19-ամյա զինծառայող է վիրավորվել։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի մամլոխ խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը հայտնել է, որ վիրավորը զինծառայող Տիգրան Մկրտչյանն է։ Նույն օրը նա վիրահատվել է Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոնում։ Այս տարվա ապրիլին Արցախի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղի ունեցած պատերազմական գործողությունների վերաբերյալ այդ մարտերի մասնակից Հրետանային զորամասի հրամանատար Գրիգորի Սահակյանի հետ զրուցել է Բելալալայանը։ Ապրիլյան պատերազմը, որոտ հյուրիմացաբար գնահատում են որպես քարորյա պատերազմ, ըստեյության 90-ականների պատերազմի շարունակությունն է, որը սկսել է ավելի ակտիվերեն զգացնել 12 տարի առաջ Թշնամու կողմից դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման ավելի հաճախակի փորձերով եւ իր գագաթնագետին է հասել այս ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը։ Անակնկալի բերելու նպատակով կես գիշերին նախարարձակ Թշնամին բախվեց մարտական հերթապահության կանգնած հայ զինվորին, որի ոգու կամ կիշնորհիվ էր Թշնամու դավադիր պլանը մնաց ոչնչացված ադրբեջանցի գրոհայինների գրպաններում։ Արդեն 4-րդ օրը լայնամասշտաբ պատերազմ հրահրած թշնամին զինադադար խնդրեց հայոց բանակից։ Սամանի հյուսիսային եւ հարավային ուղություններում ծավալված մարտերի մասին տեղեկությունները՝ ի տարբերություն հյուսիս-արևելյան ուղության, որն է ակնայի սահմանագիծը, շատ խոսեցին։ Այնինչ ինչպես ասում է պաշտպանության բանակի հրետանային զորամասի հրամանատար Գրիգորի Սահակյանը, հենց այս ուղությունում վճռվեց ապրիլյան պատերազմի ելքը։ Փաստորեն հարվածելով Արցախի հյուսիսային եւ հարավային ուղություններին թշնամին նպատակ է ունեցել մեր ուժերը ձգել դեպի այդ ուղությունները, թուլացնել կենտրոնական հատվածն ու այդտեղից էլ ներխուժել խորքը ընդཐུպ միջև մայրաքաղաք Ստեփանակերտը բացատրում է հրամանատարը։ Ես ինքս ասին դիտարկում էի եւ ինքս սպասում էի հրամանները, թե ես աշ թե ցախ կգնամ, բայց դեպանակ հրամանատարը ժամանակահատվածում հստակ մի հրաման ատվել, որ քո դիրքերում պետք է մնաս եւ սպասես կարեւոր խնդրի կատարման։ Այն ինչ որ հյուսիսում եւ հարավում կատարվեց, դա ամենավտանգավորը չէր, ինչքան որ պետք է կատարվեր կենտրոնում։ Կարևոր Կարևոր խնդիրը վրահասավ ապրիլի 4-ին ժամը 16:00-ին, երբ Թշնամին հարավազային հարձակում սկսեց ակնայի ուղությամբ։ Հակառակորդի համար անակնկալ է եղել, ինքը մտածել էր, որպեսզի մենք շեղեինք, մենք բացազատվեինք եւ ավելի հեշտ իրան մտնելու համար հնարավորություն լիներ, եթե իրանք համարում են այնպես, որ ասենք հյուսիսում եւ հարավում ինչ-որ մի լոկալ իրավիճակում դիրքային հաջողություն են ունեցել, իբրև դա կենտրոնում ոչ մի բան չեն ունեցել։ Իրանք նաև ձգտել են որպես Ինչով է պայմանավորված դա։ Օրինակ Քեսիսում եւ Հարավում մենք ունեցանք զոհեր ցավալիորեն, բայց կենտրոնում չնայած շատ լուրջ մարտավարություն եղել ցաներ, բայց վնասներ չենք ունեցել։ Ամենակարևոր հաջողություն նրա մեջ է, որ նախ եւ առաջ բանակեր ամանատարի կողմից գլոբալ ձևի որոշման ընդունված եղել այդ ուժերը չբացազատել։ Այդ մեկ։ Երկրորդ հարցը, որ մենք գտնվել ենք մեր մարտակարգերում արդեն այդ 3-4 օրվա ընթացքում հակառակորդին ուսումնասիրած ենք եղել եւ ասինքն դիտարկում ենք։ Մեր հետախուզական բոլոր միջոցները ծավալված են։ Սահմանի այդ հատվածում մարտական դիրքերը ապահովված են անհրաժեշտ տեխնիկայով դիտարկում կատարելու հնարավոր է որ պատճառը սա է եղել, որ մենք նախապես ունենք բոլոր տվյալները։ Իհարկե, ես ասինքն որոշ գաղտնիքները չեմ բացազատելու, բայց բանակեր ամանատարի կողմից նախքան մարտական գործողությունները սկսել է հագեցման վերաբերյալ արդեն ես որոշումներ ընդունված էր։ Շատ հստակ եւ կոնկրետ միջոցներ աջեռնակալ դրա վերաբերյալ։ Մեր հաջողությունների ամենամեծ մասը կարելի է հենց ուղղել այդ ուղղության իրա, որովհետեւ տեխնիկական հագեցվածություն եւ համապատասխան ճիշտ ժամանակին որոշումներ ընդունել է այդ հագարակորդ թե հետախուզության վերաբերյալ, չէ, ինքը շատ մեծ օգտատուալում է, որպեսզի մենք հակառակորդին ավելի հերո տեղամասերում հայտնաբերեինք իրան շարժումները բոլորը իմանայինք։ Ինքը շատ խորքում զգացում էր զորուժը, հզգացվեց։ Իհարկե ինքը զգաց մեր հրետանու կրակը, որ կենտրոնացված կրակում մենք կարողացանք հակառակորդին դեր հələ 8-9-10 կիլոմետր հեռավորության վրա ճնշել, ոչ միայն ճնշել, այլ որոշ դեպքերում ոչնչացնել որոշ ստորաբաժաններ։ 90-ականների պատերազմի ժամանակ այնքան արկ չի պայթել, ինչքան որ այս ապրիլին մի քանի օրվա ընթացքում։ Իհարկե ճիշտ են ասում։ Զինվորի մարտական ոգու, զինվորի դիմադրողականության պատրաստվածության մասին ինչ կասեք այդ պատերազմի դիմակայել են 18 տարեկան, 19 տարեկան նոր զորակոչված տղաները, որոնք փաստորեն կարելի ասել փորձ չունեն զինծառայողները փորձ ունեցել են մարտավարական զորավարությունների ժամանակ։ Հավատացիք, որ զորավարությունների կամ կոմպլեքս պարապմունքների ժամանակ մենք որոշակի հաջողության հասել ենք այդ առումով եւ իրոք մարտական գործողությունները սկսվեց, որոշ չափով պատրաստ էինք դրան։ Չի կարելի լրիվությամբ ասած մի քիչ թերագն հատել կամ հակարակորտին կամ էր պատրաստություն ավելի բարձր գնահատական տված, մի քիչ դա գեղեցիկ չի լինի, բայց միևնույն ժամանակ մերզորքը գաղափարապես պատրաստ, պատրաստ էր բարոյապես, մերզորքը պատրաստ էր մասնագիտորեն, որ เป զի առաջադրված խնդիրի բարձր մագարտակով իրականացնի։ Ակնայի ուղղությամբ հրետանավորների փայլուն գործողությունների մասին ժողովուրդը տեղեկացել է շրջանառվող խոսակցություններից այդ ուղղությամբ հրետանին ինտենսիվ կրակով այնպես է ճնշել թշնամուն, որ նույնիսկ առաջին գծում կանգնած զինվորը չի հասկացել, որ կանգնած է ծանր մարտերի կիզակետում։ Զրուցակիցս պաշտպանության բանակի գնդապետ Գրիգորի Սահակյանը նա է, ով ղեկավարել է կրակն այդ ուղղությունում ընդհանրապես մեկ արկ կրակել է ինքը 13 մարդու մասնագիտական պատրաստվածության գնահատական է սկսած այն մարդուց, ովքեր հրաման են պատրաստում կրակը վարելու վերաբերյալ եւ ավարտած նրանով, որով վերջինը ասենք լիսկավորում այդ զենքը եւ պետքա հակարակորթի վրա այդ կրակը գնա, իրոք հավատացիք, որ դա 12 մարդու քրտնարժան աշխատանք է։ Ցանկացած մարդ այդ 10 քանի մարդկանց մեջ վրիպում է կատարում, այդ արկը սխալ է։ Եվ դրա մեջ ներառում է ամիսների տարիների աշխատանք։ Հրետանային զորամասի հրամանատարը զերծ է մնում իր ստորաբաժանման կողմից իրականացված գործողություններին գնահատականներ տալուց։ Մենք դիպուկ կրակ ենք վարել կատարել խնդիրը, համեստորեն ասում է հրամանատարը եւ ավելացնում, իսկ գնահատականը կտա պատմությունը եւ վերադասը։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միությունը կֆինանսավորի Արցախում ապրիլյան պատերազմի հետևանքով ավերված 10 տան կառուցման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։ Ըստ հաշվարկների յուրաքանչյուր ավերված տուն կարժենա 25 միլիոն դրամ։ Պատերազմի հետևանքով վնասվել է 200 տուն, որից 80-ը հիմնահատակ ավերվել է։ Այդ 80-ի դեպքում նորը պետք է կառուցվի, մնացածը վերանորոգվելու են։ Հիմա միությունն իր վրա է վերցնում 10 տների կառուցման աշխատանքների ծախսը, ասել է Արսեն Ղազարյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ մինչև տարվա վերջ այդ գումարները կհատկացվեն, որ տները կառուցվեն եւ մարդիկ կարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Երևանում 3 տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Այսպիսով տրվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի մեկնարկը։ Հիշեցնենք, որ միջազգային 13-րդ կինոփառատոնն այս տարի կանցկացվի հուլիսի 10-ից 17-ը, որի շրջանակներում առաջին անգամ կներկայացվեն դանիական ու բասկական ֆիլմեր, կներկայացվի հայկական կինո արդի ժամանակներ ծրագիրը նվիրված անկախության տարիներին ստեղծված հայ կինոարվեստին։ Այս տարի փառատոնին ներկայացվել է ավելի քան 900 ֆիլմի հայտ 91 երկրից։ Մրցութային եւ արտամրցութային տարբեր ծրագրերում ընդգրկվել է շուրջ 135 ֆիլմ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուղերձ է հղել Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Ջերմորեն ողջունում եմ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչներին, մասնակիցներին եւ հյուրերին։ Ուրախալի է, որ արդեն 13-րդ անգամ Հայաստանի մայրաքաղաքը դառնում է նման կարևոր մշակութային իրադարձության կենտրոն։ Ոսկե Ծիրանը յուրօրինակ պատուհան է դեպի աշխարհ ոչ միայն հայ հանդիսատեսի, այլև մասնագետների համար։ Մշակութային հոգևոր առումով այն նաև փորձառությամբ, գիտելիքով, գեղագիտությամբ եւ արվեստով հարստանալու արդյունավետ ճանապարհ է։ Ահա ոսկե Ծիրանի մեծագույն առաքելությունն ու խորհուրդը։ Կրկին ողջունում եմ ոսկե Ծիրան 13-րդ միջազգային կինոփառատոնը, մաղթելով հաջողություն եւ լեփ լեցուն դահլիճներ, իսկ մասնակիցներին եւ հյուրերին անմոռանալի տպավորություններ։ Հադրութի շրջանի դրախտիկն այն եզակի գյուղերից է, որտեղ հիմնախնդիրները սակավ են, իսկ բնակիչները նախընտրում են խոսել ձերբերումների եւ ոչ թե անհաջողությունների մասին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. 450 բնակիչ ունի դրախտիկը։ Հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է։ Համայնքի ղեկավար Արամ Գասպարյանի խոսքով՝ «Գյուղաբնումը նորմալ Գյուղացիները բոլոր աշխատանքներ են կատարում, անասնապահություն, հիմագեգործություն, դաշտերը ցանելու ժամանակ։ Նորակառույց համայնքային կենտրոն, դպրոց, մարզադահլիճ, ասել է թե այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է գյուղին։ Այս ամենին գումարած համայնքը նաև գազիֆիկացված է, ապահովված ռոկման ջրով։ Գյուղը կարելի ասած ողնետ ունենք ամեն ինչ։ Ճիշտ է, չունենք միայն հանդիսությունները դու, այսօր ենք դել կլինի Դրախտիկի կրթօջախում ուսանում է 76 աշակերտ։ Ուսուցիչների խնդիր նույնպես չունի դպրոցը։ Ինչ վերաբերում է մանկապարտեզին, ունենք մի խումբ 24 երեխա ներկայությամբ, անգամ աշխատակազմը, բոլորը կան։ Ցավ մեջոց։ Մոտ ժամանակները սկսկսվեն նաև գյուղի փողոցների շինարական աշխատանքները։ Ուրեմն ճանապարհները նոր պայմանագիր եք ունեցել ճարտարի հիմնադրամի հետ, որ բերենք Տալհատ ման։ Դեռ չեք սկսել աշխատանքները։ Եվս մի ուրախալի լուր դրախտիկում արտագաղ չկա, երիտասարդ ընտանիքներն էլ մեծ թիվ են կազմում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ռուսաստանի համար Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում վատտագույն սցենարը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պատերազմը կլներ։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը։ Ռուս դեսպանի խոսքով Ղարաբաղում քարորիա պատերազմը ցույց տվեց, որ հակամարտությունը սառեցված չէ եւ եւս մեկ անգամ ընդգծեց դրա կարգավորման համար լուրջ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի հետ մեր բարեկամությունը խորը արմատներ ունի։ Մենք ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ ենք։ Մենք նաև տարբեր ինտեգրացիոն միություններում ենք։ Այս հակամարտությունը կարելի է լուծել միայն շահերի հավասարակշռություն պահպանելու միջոցով։ Պետք է այնպիսի փոխզիջման գնալ, որ կողմերը կարողանան հավատալ միմյանց։ Մենք չենք ճնշում հակամարտության կողմերին։ Մենք հակամարտության լուծման այնպիսի բանաձև ենք փնտրում, որը հավասարապես կգոհացնի երկու կողմերին էլ, ասել է ռուսաստանցի դեսպանը, մեկնաբանելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին հարցը։ Դորոխինը նաև ասել է, որ հակամարտության գոտում խաղապահների հնարավոր տեղակայումը քաղաքագետների եւ լրագրողների երևակայության արդյունք է։ Ռուսաստանցի դիվանագետը պնդում է, որ խաղապահների հարցով ոչ մի քննարկում չի ընթացել։ Մարզասերների համար Պորտուգալիայի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ հրճակվեց ֆուտբոլի Եվրոպայի չեմպիոն։ Ֆրանսիայում ավարտված Եվրո 2016-ի եզրափակիչում Պորտուգալացիները լարացի ժամանակում նվազագույն հաշվով պարտության մատնեցին Ֆրանսիայի հավաքականին, որին նախորդ անգամ հաղթել էին 41 տարի առաջ։ Հիշեցնենք, որ այս տարի չեմպիոնի տիտղոսը չպաշտպանեց Եվրոպայի նախորդ երկու առաջնությունների հաղթող Իսպանիայի հավաքականը, որը 1/8-րդ եզրափակիչում 0-2 հաշվով պարտվել էր իտալացիներին։ Հուլիսի 9-ից 10-ը Ստեփանակերտի համար 6 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում տեղի ունեցավ Սանդաուշու մարզաձևի Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունը։ Սա առաջին անգամն էր, երբ մարզաձևի տարվա գլխավոր առաջնությունն անցեկացվում Արցախում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունը յուրատեսակ փորձաշրջան է երիտասարդների աշխարհի գալիք առաջնությունից առաջ։ Սանդաուշում արձաձևում Հայաստանի հավաքականն աշխարհի ուժեղագույն թիմերից մեկն է եւ բնական է, որ առաջիկա մրցումներից էլ մարզիչները բավականին հավակնոտ սպասելիքներ ունեն։ Հայաստանի Հանրապետության հավաքականի կազմը հենց այս առաջնության արդյունքներով է որոշվում։ Այդ պատճառով էլ առաջնությունն անցնում էր թեժ մրցակցության ու անզիջում պայքարի ոգով։ Առաջնությանը մասնակցող 160 մարզիկներից շատերն առաջին անգամ էին Արցախում, կազմակերպիչները չթաքցրին, որ հենց հայրենասիրական նկատառումներով են առաջնությունն Արցախում կազմակերպել։ Հայաստանի Հանրապետության Սանդաուշուի ֆեդերացիայի նախագահ Տիգրան Չոբանյանի խոսքով Հիմնական նպատակը, որ առաջնություն անցկացնում ենք Արցախում, ցանկությունն է ցույց տալ բոլոր ոսողներին, որոնք մեր ճշտամիներն են, որ Արցախը այնքան ուժեղ է, եւ այնքան միասնական է Հայաստանի եւ հայության հետ միասին, որ Հայաստանի առաջնությունը անցնում այստեղ Արցախում, մեկ, եւ երկրորդը մենք ուզում ենք նաեւ մեր հնարավորության սահմաններում մեծարել եւ հիշատակել ապրիլյան պատերազմում մեր զոհերի հիշակապ, մեծարել եւ հարաբանել այն մեր հերոսացած տղաներին, որոնք կարողացան արժանի հակապատասխան տալ մեր ճշնամին Արցախում անցկացվող ամեն մի միջոցառում առիթ է, որպեսզի հայության ուշադրությունը սևեռվի հայրենիքի այս փոքրիկ հատվածին։ Սև գոտիների ակադեմիայի հիմնադիր նախագահ Կարոկ Հեբաբջյանը կոչ է անում համայն հայությանը նաև այս կերպ աջակցել Արցախին։ Ղարաբաղը Հայաստանի ըսպյուրքի եւ համայն հայության առաջին գիզն է։ Ես կոչ կուղեմ ամեն մեր ըսպյուրքի Հայաստանի միություններին, ֆեդերացիաներին այսօրվան է սկսյալ ապրիլը հիշելով, հիշելով մեր ժողովրդի վտանգավոր գիծը իրենց ամեն միջոցառումները անպայման անցկացնեն Արցախում։ Առողջ մարմին արթուն միտք ու ազնիվ հոգի նշանաբանով արդեն մի քանի սերունդներ են դաստիարակվել։ Կարոկ Քեբաբջյանը 18 տարի առաջ Արցախում հիմնադրեց Սանդաուշու մարզաձևի ֆեդերացիան, մարզիչներ հրավիրեց ու սկսեց մարտարվեստի ուսուցանումը։ 18 տաճ ես տեսնում եի, որ օր մտնորեն գրի պիտի ունենանք։ Սահմանի գրվող ով պիտի լար։ Մեր այդ փոքր երեխան, որ 6 տարեկանին պիտի մարզվեր մարդարվեստով, մարդարվեստ ոչ թե խփելու համար, այլ գիտակցություն, ոգի, գորով ունենալու, որ Թուրքի դեմ գրնա հաջողակի գործողություն դարավ։ Եվ փաստը տվեց Մարադը։ Մարադը այսօր հերոս դարձավ այդ բզդիկը 6 տարեկանին կբարաբեր եւ իրեն պես շատեր։ Իմ նպատակը սա է՝ ունենալ 10000 մարդարվես կիրարկող Ղարաբաղի մեջ, որ մեր փանակին թեև եւ դիգուն կանգնին 6 տարեկանեն 18 տարեկան։ Այս մարդարվեստի փիլիսոփայական մասը ավելի կարևոր է քան թե դե մարզականը։ Այսինքն պատրաստվել մարմնով լալ զորավոր մտկով արտուն խելացի Տիվանակետ օծիպես խորման գլալ աղավնի պարտյունը ցար։ Դες երեքը միացնելով մենք կնանք աշխարհին ասել որ մենք գրվող խփող չենք, բայց մենք մեր տադը սուրբ կնկատենք եւ անոր գհամարցակի մեր ժողովրդին չարտելու իրեն հստակ բարձրանը կտանք։ Առաջնությունը, որ սկսվել էր ապրիլյան-մարտերի ընթացքում զոհվածների հիշատակին հարգանքի турքի մատուցմամբ, ավարտվեց այդ մարտերում աչքի ընկած Մարատ Պետրոսյանի ապարքեվատրմամբ։ Մի խումբ մարզիկներ ապարքեվատրվեցին մարզաձևի զարգացման գործում ներդրում ունենալու համար, իսկ Արցախի Սանդաուշուի ֆեդերացիայի նախագահ Նարեկ Ամբարյանին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը արծաթե մեդալ շնորհեց։ Յուլիա Վանյան այսօր Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 23-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։ Ոքին չընդունել։